Veniți să bem băutură nouă, nu din piatră searbă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, din Hristos cel ce a izvorât din mormânt, pentru care le ne întărim. Hristos a înviat din morți, acum toate s-au umplut, și cerul și pământul și cele de desubt, de deci să prăsnuiască toată făptura învierea lui Hristos, pentru care s-a întărit. Hristos a înviat din morți, El m-a îngropat împreună cu tine, astăzi mă scot tine vin, Hristoase, răstignitul m-am el împreună cu tine, însuți împreună mă preaslăvește,